lumigi per gravito. La gravita lampo. Unua foie mi plene perceptis la problemon de dom lumigo en la voluiginta ilandoi IA la COMMENZO de septembro 2011, ciam dum ec cona esplorado de la esperanta retradio mi trafis ticlan son articolon de Anton OVENDORFAR pri sun lumai boteloi, sen costa sistemo por havi brillanta glumon dum la tuta iaro ene de malhela i cabanoi. Mi treege apresas homoin, ciui laula exemplo de nia lo lo Zamenhof, clopodas pli bonigi la viv condicioin de la homaro. Tial mi tre shatis la ideon de du londonai desainistoi, ciui realigis revoluzian lampon, funcciantan per gravito. Hodiau en la mondo vivas pli ol miliardo cae duono da homoi ne havantai fidindan aliron alla electra curento. Post la sum subiro, ili devas usi biomassa in brulajoin, plei parte che rossenon, por heima lumigado per petrol lampoi. Tial, sepcent ocdec milionoi da infanoi cae virinoi inspiras dangeran fumon, quiu egalas fumadon de du pacetoi cigaredo cigaredoi ciutage. En evoluigintai landoi, sesdec procentoi da adoltai virinoi victimoi de pulmo cancero estas fumantoi, la dangera fumo de petro lampoi causas ancau infecto in cae cataracton. Sed bruligi che rossenon estas ancau pli recte dangere. Ciu iare du milionoi cae duono da homoi nur embarato suferas pro brul brulvundoi cause de accidentoi cun improvisitai petrol lampoi lumigado per keroseno ancau tre el spesigas keroseno nur por lumigado povas postuli inter dec cae dudec procentoi de la tutta i familia i en spesoi ti al tiu ci costo havas grava in consequenzo in sur homoi qui es vivni velo iam estas iella limo de pluvivo crome bruligado de keroseno por lumigado causas diare atmosferan poluadon de ducent quardec quar milionoi datunoi de carbona di oxido. Utime oni opinias che lumigado per electro el sun paneloi povas tauge solvi tia in problemoin en la evoluiginta ilandoi. Sun paneloi tamen productas electron nur ciam la suno brilas, cae tial oni besonas baterioin au accumulatoroin por conservi la electron. Crome, sun paneloi, baterioi cae lumoi estas tro multe costai por malriciai familioi. La samo casas por la i mal multe costai sun char oni devas suffice ofte tauigi la rechargebla in baterioin. Tial la revoluzia gravita lampo vere estas panaceo. Necessas nur quelcae secundoi por levi la pesajon de dec kilogramoi, quiu creas suffice da energio por duon horo de lumo ie ain necessas char post la commenza malalta costo de aceto, la gravita lampo tutte ne postula saldona in costo indeusado, gi vere estas la solvo por heima malumigo en la evoluiginta ilandoi. Se vi desiras vidi chie la gravita lampo funccias, vi povas spekti la ci sube al crocitan filmeton en esperanto.